sous le grand chapeau Greenaway, mettant l'éclat d'un sourire, d'un rire charmant et frais, de baby étonné qui soupire. Little girl aux yeux veloutés, c'est la diva de l'Empire, c'est la reine dont ses prennent les gentlemen et tous les dandies de Piccadilly. Dans un seul yes, elle met tant de douceur que à coeur l'accueillant de hurrahs frénétique sur la scène, lance des gerbes de fleurs, sans remarquer leur rire narquois de son joli minois le grand chapeau Greenaway, mettant l'éclat d'un sourire, d'un rire charmant et frais, de baby étonné qui soupire. Little girl aux yeux veloutés, c'est la diva de l'Empire, c'est la reine dont se prennent les gentlemen et tous les dandys de Piccadilly. Elle danse presque automatiquement et soulève entre c'est joli dessous de fanfreluche de ses jambes, montrant le frétillement. C'est à la fois très très innocent et très très excitant. Sous le grand chapeau grenoué, mettant l'éclat d'un sourire, d'un charmant et frais de baby étonné qui soupire. Little girl aux yeux veloutés, c'est la diva de l'Empire. C'est la reine dont se prennent les gentlemen et tous les dandys.